Els aplicadors i correctors ballaran pel funcionament correcte del procés. Les famílies, doncs, rebran els resultats a partir d'aquest 18 de març, abans de Setmana Santa, i com a novetat, l'informe dels centres mostrarà els resultats de l'edició actual i de l'any passat per poder fer la comparació. Avui dijous, els estudiants hauran de respondre les preguntes de llengua catalana i matemàtiques, mentre que demà divendres serà el torn dels exàmens de castellà i llengua estrangera. Són proves per comprovar l'assoliment dels objectius de final d'etapa, però no marquen la superació o no de l'etapa, ja que només formen part del conjunt d'informacions i proves que el professorat de cada centre disposa per valorar l'informe acadèmic del seu alumnat. És la segona vegada consecutiva que realitza aquestes proves dissenyades i aplicades pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. A les proves de català i castellà, els alumnes hauran d'afrontar-se a dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i dues redaccions breus. En aquestes matèries s'avaluarà si l'alumnat comprèn el que llegeix, si s'expressa amb claredat, el vocabulari que s'usa o l'adequació i coherència de la redacció. La prova de llengua estrangera també inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i dues redaccions breus. La interpretació de la informació, l'ús del llenguatge o la correcció lingüística són els aspectes que es tindran en compte en aquesta prova. En matemàtiques s'incluiran exercicis de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d'espai, forma i mesura i d'estadística i atzar.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 Doncs ahir al vespre es va realitzar el Consell de Barri del Baró de Viver, el casal de la gent gran d'aquest barri, al passeig de Santa Coloma, número 104, interior. Avui en parlarem amb la nostra corresponsal en aquest barri. En canvi, el Consell del Barri de la Sagrera tindrà lloc al centre cívic, al carrer Martí Molins, número 29, avui a les 7 de la tarda. Més coses, la OH de Sant Andreu informa sobre l'associacionisme comercial. La OH, és a dir, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, està oferint aquests dies informació per tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'associacionisme comercial. Hem de dir que a la UAC podreu trobar un fulletó amb la següent informació. El fet d'associar-se i treballar en equip aporta tota una sèrie d'avantatges que a títol individual seria impossible d'aconseguir. Descobreix els avantatges del treball conjunt honesta a les associacions de comerciants i empreses del districte de Sant Andreu. Les associacions de comerciants i d'empreses estan formades per un conjunt de comerços o d'empreses que es troben en un mateix barri o territori. Són comerciants o empresaris que tenen un interès comú, la millora del seu comerç o de la seva empresa que aporta que fer una associació doncs, organitzant tot tipus d'activitats, promocions i campanyes comercials per augmentar el nombre de visitants a les respectives zones comercials, millorant la qualitat del comerç per fer-lo més competitiu. També vellen per millorar els carrers on es troben. Participen en l'administració, en el disseny i la millora dels carrers, com l'enllumenat, la senyalització, seguretat, neteja, etc. També defensen conjuntament els seus interessos, són interlocutors amb l'administració, cossos de seguretat i altres institucions, i finalment ofereixen informació, assessorament, formació, serveis i avantatges de tot tipus per garantir la qualitat del comerç. Al districte de Sant Andreu trobaràs dos eixos comercials, sis associacions de comerciants i una associació d'empreses que treballen conjuntament per millorar el comerç de proximitat del districte i les empreses que formen part del polígon industrial. Més coses, l'Ajuntament augmenta l'oferta de subvencions a les entitats. L'Ajuntament de Barcelona otorgarà un total de 11,4 milions en subvencions, un 2,4% més que l'any passat, per enfortir el teixit associatiu i afavorir així l'activitat cultural, social i veïnal de la ciutat. La convocatòria inclou per primer cop un paquet de subvencions destinades al comerç i a la promoció econòmica dels barris. Les sol·licituds ja poden ser presentades. El govern municipal aposta per enfortir les ajudes al teixit associatiu bàsic per garantir la cohesió social a tots els barris de la ciutat. Per aquest motiu, la Convocatòria General de Subvencions de l'Ajuntament per l'any 2013 destinarà 11,4 milions d'euros a entitats i associacions i un 2,5% més que l'any passat. Com a novetats també s'inclou un paquet de subvencions destinades al comerç i a la promoció econòmica dels barris de la ciutat. A més, per poder ajudar projectes de petit format però de gran importància per a la cohesió social del territori, s'ha incorporat una nova modalitat de foment d'activitats organitzatives. El context econòmic és complicat, però el govern municipal té clares les prioritats i entén que és imprescindible seguir donant suport a les entitats i associacions de la ciutat, segons ha manifestat el primer tinent d'alcalde Joaquim Forn sobre la convocatòria de subvencions. Iniciatives vinculades a la cultura, l'esport, l'educació, la salut, el medi ambient, la immigració i els animals de companyia, entre d'altres. També es podran finançar gràcies a aquesta convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds és fins al 27 de febrer i es preveu resoldre-les i fer el pagament a les entitats entre els mesos de juny i juliol. En la present convocatòria s'ha fet millores per facilitar la tramitació i la resolució final de les sol·licituds. L'any passat es van destinar 11,2 milions d'euros a subvencionar les entitats, amb un total de 3.277 sol·licituds ateses. El 70% de les subvencions van tenir un import inferior als 3.000 euros, fet que va ajudar a poder atendre més projectes i iniciatives. La convocatòria de subvencions al comerç manté el pressupost de 800.000 euros per al 2013. Una de les novetats d'enguany és que aquests ajuts s'engloben dins la convocatòria ordinària fet que implicarà agilitzar el procés de concessió i rebre la prestació amb antelació. Barcelona té clar que una de les seves prioritats és la defensa del comerç de proximitat. 200 projectes es van beneficiar l'any passat d'aquests ajuts, ha explicat el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi. La convocatòria inclou quatre línies d'ajuts, estudis d'afluència de visitants i avis de compra en la zona d'afluència, màxim 10.000 euros, accions de comunicació i promoció, màxim 25.000 euros, accions formatives, màxim 10.000 euros i reforç de les estructures administratives, màxim 15.000 euros. En cap cas podrà accedir del 50% del cost del projecte. Poden optar-hi les associacions comercials, territorials o sectorials i les entitats de comerç sense ànim de lucre. No poden ser beneficiaris d'aquests programes els mercats municipals, les seves associacions i els col·legis o associacions professionals. Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 27 de febrer, és a dir, el proper dimecres, de forma presencial al puls de lliurament o de forma electrònica a l'adreça web www.bsn.cat barra Ajuntament. I atenció perquè aquesta tarda hi ha una activitat a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó que us ofereix la Champions dels escacs. La Biblioteca Trinitat Vella José Barberó al carrer Galícia número 16 us ofereix avui a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la mateixa biblioteca la Champions dels escacs. Vine i demostra el teu jaque mate. Les inscripcions es poden fer al taulell de la primera planta d'aquesta biblioteca. I acabarem dient que la Fabra i Coats us oferirà un col·loqui sobre l'automoció a la Barcelona de postguerra. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats al carrer de Sant Adrià número 20 us oferirà avui a dos quarts de set de la tarda un col·loqui amb Jordi Nadal i Jordi Catalán. Els col·loquis comptaran amb la visita lliure a l'exposició L'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona, que tant hem parlat en aquest programa, seguida del diàleg amb els participants convidats a partir de les 7 de la tarda. L'entrada és de franc i es recomana reserva prèvia.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 Molt bé, doncs tal com us hem informat en començar aquest programa, ahir al vespre es va realitzar el Consell de Barri del Baró de Viver, el casal de la gent gran d'aquest barri, i per tant eh, volem parlar i ho farem amb una de les responsables del casal de la gent gran d'aquest barri, com és la senyora Teresa. Muy buenos días. Buenos días. Pues cuéntenos usted, ¿qué es lo que ocurrió ayer en el Consejo de Barrio? ¿De qué temas se hablaron? Pues de lo de costumbre. O sea, normalmente los consejos de barrio salen siempre los mismos temas. El barrio tiene muchas necesidades, siempre se exponen, algunas veces se, se ve algún pequeñísimo resultado, pero en general no hay resultados. eh, la asamblea de ayer fue prácticamente mm, pues como cualquier otra, en otra ocasión. Ah. donde de los temas de, por ejemplo, un montículo de tierra tipo montañita existe en uno de los extremos del barrio, antiguamente eran casitas, allí se iba a edificar, bueno, esto hace ya años. Se reclama continuamente que eliminen ese montículo porque es un escondite perfecto para cualquier maleante. Es camino de la maquinista. Está en la Rambla Rambla Calle, Ciudad de Asunción. Bueno, se volvió a decir pues lo mismo. Por lo menos que eso se eliminase y, y así. ...el tema que se trató fue el tema del parking de la calle Campins, que desde hace años padece de goteras, que siempre se ha estado reclamando al distrito. No tengo conocimiento de que se haya hecho por escrito, pero sí de que se ha reclamado en muchas ocasiones. Siempre se les ha dicho que como la plaza está en proceso de, la plaza paró de vivir, estaba en proceso de rehabilitación, ahí se solucionaría el problema. Ha sido todo lo contrario. La plaza paró de vivir va a ser dos años que se hizo, con lo cual creo que la garantía pues expirará en esos dos años. Eh, el parking sigue padeciendo las mismas goteras, y no son más en esa plaza hay una serie de, cosas mal hechas, como son que no hay un, un clavegueram para que recoja las aguas de las jardineras que hay encima. Se van metiendo en las porterías que dan a ese lugar. Eso se reclamó también. Y por otra parte, en el tema de la misma plaza, hay una zona de tierra que en teoría es de estas que calan el agua, que no acumulan agua pero cada vez que llueve se nos convierte en un lago que dura pues cuatro, cinco o seis días. Que es donde están Que es donde están las jardineras, ¿no? Eh, bueno, el tema de las jardineras es todo cemento. Hmm, pero en la parte baja va haciendo como un declive, eh, como una como ladera, y va hmm. bajando a lo que es la plaza, plaza de árboles y demás. En la hmm. plaza de árboles, pinos y demás es donde está la zona, una zona de tierra, hay una zona de parquecito infantil, otra de parque infantil pequeño, es bancos en cemento, todo esto. Y luego hay una zona bastante amplia de tierra, con árboles que se puede pasear, se puede estar allí bien. Y es la que se inunda y dura la inundación, bueno, te digo, es un lago. Ya decimos el lago de Barón de Vives que es lo que decíamos de la plaza de Baro de Viver. En la plaza Baro de Viver, en la zona que da a la calle Tiana, o sea, la que sale hacia la calle Tiana, que es la calle eh, Ciudad de Asunción y Tiana, son las dos vías de entrada y salida del barrio. Bueno, mm. en líneas generales, bueno, luego se habló pues de temas muy generales, más personales. Mm, yo en todas las ocasiones no pude estar porque estaba atendiendo también al bar y a las entradas a la otra entrada de la, del mm. casado y bueno, no ahora mismo yo no recuerdo qué más puedo decir de lo que se habló. Del centro... que fue repetitivo, que siempre se habla de lo mismo. ¿Del centro cívico se, dijo algo? del centro cívico mm, no se dijo nada, que ah. yo oyese, que yo oyese. Pues no salió ningún tema, no había ningún representante del centro cívico que yo viese, o sea que del centro cívico nada que vamos a tener que estar pendientes de qué es lo que ocurre con el, centro cívico, ¿no? ¿Perdón? Que vamos a tener que estar pendientes de qué es lo que ocurre con el, con el centro cívico, porque... Bueno, el centro cívico, eh, mm. la teoría es que el casal de Yengrán, pero no salió el tema, ¿eh? Y el mm. centro cívico eh, se un nuevo edificio en la calle entre calle Quito y calle Tucumán, lo que actualmente es el lo tiene la autoescuela no recuerdo el nombre, una otra escuela grande. la zona esta que hay yendo hacia la residencia, que se llama... Siempre me guío por el nombre y ahora mismo no me acuerdo. Hay un, un local, un espacio grande, que en principio había habido un pequeño campo de fútbol, porque teníamos campo de fútbol, se quitó se nos prometió que lo tendríamos y hasta la fecha no lo tenemos. Y en ese lugar que hubo en su día un simulacro de, fútbol, eh, Cañellas, la autoescuela Cañellas, la memoria. Entonces está alquilado esta autoescuela. En un lugar de, esta, de este espacio, como parece ser que autoescuela se le acaba el contrato, eh, habrá un, espacio, un edificio bajo, donde irán incluidos Casal de Gengrán y Centro Cívico. Pero de este tema no se habló. Que yo escuchase ayer no se habló. Y otro tema, otro tema que también tenemos pendiente en de Barodio es precisamente lo del campo de fútbol, ¿no? Que sí, sí, muy presente, la gente lo reivindica continuamente hasta que nos cansemos y lo hmm. por perdido. Hmm. Y no también reivindicamos una especie de polideportivo, como tiene, por hmm, ejemplo, Buen Pastor, que es un barrio mucho más grande, desde luego, pero no quita la distra... Eh, hay una serie de gente que necesita hacer ejercicio. Y bueno, eso se, es que eso se habla continuamente. se habla. Porque se compara mucho lo que hay en Baró de Viver y lo que hay en Bon Pastor y a veces mm, pues Baró de Viver tiene unas necesidades y Bon Pastor tiene otras, ¿no? Sí, y a veces muy distintas. Claro. Bon Pastor es un barrio ya muy formado. Este es un barrio muy viejo que siempre hemos querido que sea el barrio Baró de Viver, ¿eh? se quiso anexionar a Bon Pastor y Los vecinos nos llegamos, dijimos que esto era Álvaro de Viver de toda la vida y que no íbamos a cambiar el nombre por el de Buen Pastor. Sin tener nada contra Buen Pastor, ¿eh? Nos reivindicábamos que el barrio era con su nombre. las necesidades aquí son muchas, pero somos pocos vecinos. Somos, no sé si somos los mil o por ahí, no lo sé. ¿Y ahora sobre qué temas están trabajando en Baro de Viver? Bueno, en Barón de Viver existe el plan de Barris de Barón de Viver y Buen Pastor. Sí. Que también tenemos, eso también salió en uno de las personas, dijeron que a ver si había tantos millones en el Pla de Barris para los dos barrios, sí. ¿cuánto correspondía a Buen Pastor? realmente, a Buen Pastor no, a Barón de Viver. quería que alguien le contestara. salió un tema que ahora no recuerdo de Manoli, la presidenta de las Sevillanas, pero yo en ese momento estaba entrando y saliendo ah sí, lo recuerdo, aquí se ha hecho un pequeño desfile de reyes, una pequeña cabalgata de reyes, a la que no vino la Guardia Urbana, que como precaución es lo mínimo que deberían hacer, y esta Manoli eh, pidió explicaciones al responsable de Guardia Urbana que estaba allí. Él se empezó a hablar de buen pastor. Pues a ver, buen pastor, no, estamos hablando de valor de vivir. Ya, pues que de valor de vivir no tengo constancia. Ya contestaré cuando sepa lo que ha pasado se quedó pues en el aire. La presidenta seguía insistiendo en que quería una contestación. O sea que en estos... Se investigará, se verá, pero de momento quedó en el aire. Podríamos decir que en estos momentos a los vecinos y vecinas de Baro de Iber mm, pues están pendientes de que se hagan cosas y, que a veces pues no se os tiene suficiente en cuenta. Estamos muy pendientes, pero por ejemplo, la asociación de vecinos que teníamos, nueva, digamos, y ahora haría los dos o tres años, eh, ha, dimitido. En parte por motivos personales y en parte porque se ven, pues bueno, ya sabemos que cuando alguien se mete en alguna entidad a hacer algo, la teoría es que algo te llevas en el bolsillo, si no, no estarías ahí. Eh, y por ahí pues han estado quemados en este tiempo y continúa una persona, no como asociación de vecinos, que está moviendo bastante todo lo que puede Miguel Cubillas. y, bueno, ahora estamos a la espera. El barrio sí que quiere que hagan cosas, pero nadie, pocas personas quieren colaborar para conseguir esas cosas. Por desgracia es un barrio así. Queremos que nos lo hagan todo, pero que realmente participamos poca gente. Porque Ahora se está intentando, por el medio del plan de barris, contactar con gente más joven, de mediana edad, hacer entrevistas, a ver las preocupaciones por el barrio, creo que eso ya se ha empezado a hacer. Porque tenemos que decir una cosa importante, que es que eh, la comisión de fiestas de Barrio de Ibe no existe. no existe. Porque... en su día, porque también tuvo problemas durante las fiestas. Claro, porque el último acto lo organizó precisamente la Fundación Trinillova. Fundación Trinillova, con la mm. colaboración de Pla de Barris, claro. Eh, grupo de civismo que es de Trinillova. Eh, algo de colaboración de Buen Pastor en cuanto a organización, no en cuanto a presencia, pero bueno, ya está bien que colaboren, entidades en general. Estuvo bien, yo no pude estar porque no podíamos dejar el casar a esas horas, pero estuvo bastante bien. Aquí es que las fiestas, la gente participa, ahí participa, pero alguien tiene que organizar esas fiestas. Claro. Tiene que haber una comisión. Hay una comisión de fiestas, ¿no? Hay una asociación de vecinos que hasta que entró esta, que ha dimitido, mm. era la que se ocupaba pues de todo, porque ya no mm. había comisión de fiestas entonces, y las cosas salían bien. Pues, así estamos. Porque lo que, lo que es importante... lo, que peor nos sienta es que al no haber eh, asociación de vecinos, mm. esperemos que, antes o después se consiga otra vez, es que si ya estamos medio olvidados, pues no decir olvidados este barrio, pues si no hay asociación de vecinos es que puede tener más peso en un barrio, pues estaremos más olvidados. Serán buenas palabras y, todo muy bien, pero sabemos que hay crisis, lo sabemos, pero hay cosas que se pueden hacer a pesar de las crisis. Pues sí. De acuerdo. Pues Teresa, muchísimas gracias por atendernos hoy. Imagino eh. que esto no sale directo ahora en la radio, ¿o sí? Sí. <laughs> Estamos, en directo, Teresa. me lo habían dicho. Estamos, hablando por la radio, Pero sí, es igual, no importa, porque lo que he dicho es lo que hay. Claro. Pues eh, Teresa, si le parece, de aquí unos días o de, aquí un mes aproximadamente, pues nos gustaría también hablar con usted de, de estos temas de Baro de Vive, porque claro, nosotros creemos que Baro de Vive tiene que estar representada en esta emisora para poder mm, pues informar a los vecinos de qué es lo que ocurre, ¿no? pasa que yo dentro de un mes no sé si he vuelto ya de vacaciones. Bueno, Me pues... primeros de mes y no recuerdo ahora el día que vuelvo. de acuerdo. intentarlo. Pues eso, pues que, tenga buenas vacaciones entonces. Muchas gracias. Venga, que vaya muy bien. Adiós. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, però res, eh, un minut, perquè d'aquí una estona volem parlar de l'OAC, precisament, de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que informa aquests dies sobre l'associacionisme comercial.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 Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, aquesta l'oficina d'atenció al ciutadà aquests dies està oferint informació per poder tramitar eh, una obertura de negoci i fomentar l'associacionisme comercial. Efectivament, a banda del foment de l'associacionisme comercial que ja de per si es fan als barris, Uh eh, -huh. tota aquella persona interessada en obrir un nou comerç al districte de Sant Andreu, lògicament uh -huh. es dirigeix a l'OAC, a l'OAC que tenim a Can Fabra, uh -huh. doncs se'ls informa eh, correctament i se'ls fa arribar la documentació incentivant aquest eh, associacionisme que, com bé diem, doncs, eh, dona i aporta, sobretot, avantatges. Allò uh -huh. que de forma individual és complicat de poder aconseguir, doncs, associadament eh, és, eh, és molt senzill. Destacar aquí també important que no només tenim les associacions de comerciants eh, ah, ah. distribuïdes que tenim en el, en el propi districte, sinó que a més a més també hem involucrat eh, el que també creiem que és important, a raó del polígon industrial del Bon Pastor, doncs l'associació d'empreses del polígon. Uh mhm. -huh. Aquest matí, a dos quarts d'onze, tenies eh, la presentació d'un indicador de comerç de Barcelona. Sí, efectivament. Veus? Eh, vull de, bueno, la presentació la fan eh, de forma coordinada. Aquí hi ha un recolzament institucional, per dir-ho d'una manera. Uh mhm. -huh. És un estudi que fa la ESADE, l'Escola uh mhm. -huh. Universitària ESADE, e, eh, per encàrrec de, i amb la col·laboració, perquè al cap i a la fi també s'entrevisten els eh, associats i els comerços uh mhm. -huh. dels diferents eixos de la mà de la Fundació Barcelona Comerç. Uh -huh. I aquesta, aquesta unió, eh, de, aquest associacionisme comercial, què, què és el que ens pot aportar, què és, és el que pot aportar a les botigues dels nostres barris? Ah, doncs, eh, L'associacionisme és el que ens permet d'una vegada, d'una banda, tenir un interlocutor i que sigui unitari eh, de cara amb la pròpia administració, en aquest cas, per exemple, parlem del districte, doncs amb, amb Sant Andreu, uh -huh. eh, permet i facilita el poder desenvolupar activitats de dinamització, de promoció del comerç, de proximitat, és a dir, és més senzill dir, escolta, dic, eh, per exemple, amb l'enllumenat de Nadal, que sempre passa a ser un tema eh, d'interès i una mica eh, excepcional a la ciutat de Barcelona. Uh -huh. Doncs, escolti'm, si jo vull il·luminar un carrer i estic sol, doncs eh, hauria de costejar tota la despesa. En canvi, escolta'm, estem associats, eh, podem uh -huh. recollir els diners, ens podem acollir a la subvenció eh, que també es treu des de l'Ajuntament la, des de, de Barcelona, i per tant totes aquestes despeses eh, disminueixen i ens permet poder arribar a molts més punts. Altres mm. campanyes, per exemple, el que es desenvolupa de mostres de comerç al carrer o de fires eh, artesanals que eh, es realitzen a instància també d'aquestes associacions. Doncs, home, és, és un conjunt d'activitats. El treball en xarxa també que ens facilita el conèixer les problemàtiques existents i fins i tot conèixer les solucions que a vegades es proposen. Mm eh, actuar en xarxa doncs, també et permet, per exemple, en el Consell de Comerç del districte, que ja estan representades els diferents eixos i les associacions de comerciants, i que per tant també hi pugui haver un retorn d'aquesta activitat que en conjunt tota la ciutat de Barcelona es desenvolupa o que des de les diferents àrees també desenvolupen en atenció al comerç. Eh, com dic, sobretot avantatges, i a més a més, doncs, si eh, associar-se té un petit cos, doncs, com en tot, no? fer-se soci d'un videoclub, fer-se soci d'un eh, d'un centre esportiu, fer-se soci del Sant Andreu, doncs mm. eh, lògicament té, té sempre un cost i el que espera si desitges és que hi hagi un retorn d'aquesta petita inversió que sobretot el que estaran fent. Eh, mm. Important, a més a més també eh, que no s'està sol. Mm. Doncs tenim aquí a la Susana, que també bon et vol dia, fer una Raimon. pregunta. Bon dia. Bon dia. Mira, a veure, una de les funcions també d'aquesta oficina d'atenció al ciutadà és tramitar les obertures de negoci. Si algun dels nostres oients està interessat en obrir un nou negoci i posar-se com a empresari totalment, eh, quins són els passos a seguir per instal·lar el seu comerç aquí al districte? Així a grans Home, trets. Sí, no, no, no, això ha canviat una mica, ara funcionaria amb el sistema de l'assabentat, el poder obrir un negoci, després hi hauria la inspecció, aquí el que nosaltres sempre recomanem no? és agafar i dirigir-se, en aquest cas a que és on l'OAC, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en aquest cas podríem dir quasi l'Oficina d'Atenció al Comerciant, no? aprofitant aquest PC, i que és un dels àmbits que, per cert, a través del Pla Estratègic de Comerç que estem elaborant des de la regidoria i des de la direcció de comerç, és un dels elements que ja es contempla de la mà, en aquest cas, en Barcelona Activa, no? aquesta oficina d'atenció a l'emprenedor per facilitar tenir una finestreta única, etc. Nosaltres el que recomanem és això, hi ha una sèrie de documentació d'instàncies que s'han de que s'han d'omplir, que s'han de tramitar i que, per tant, el millor punt on dirigir-se és a l'oficina de al ciutadà. Ja sigui en el propi districte, atenent el territori i l'àmbit d'actuació, ja fos a qualsevol de les altres oficines d'atenció al ciutadà que existeixen a la ciutat de Barcelona i perquè en aquest cas el tràmit sí que és unificat. I, mm. insisteixo, doncs, escolti, intentar donar les mil i una facilitats i perquè en dies com els que corren algú que vol obrir un comerç, que vol dir eh, a banda d'aquesta tasca social que sempre diem, cohesionadora, etc. Doncs poder donar eh, una reactivació econòmica i generar llocs de treball, etc. Doncs passa a ser importantíssim i els hem de mimar molt, hem de donar moltes facilitats en aquest sentit. Uh mhm. -huh. Perquè podríem dir que l'associacionisme comercial podria ser una via per poder aguantar tota aquesta crisi que estem vivint, no? A veure, eh, això és com tot, no? Eh, una crisi, un problema, una situació difícil amb companyia eh, eh o en família sempre és més, eh, és més fàcil de portar. Eh, mm. en aquest cas la crisi, home, hi ha algú que veu un negoci i una oportunitat i obre, i obre un comerç, doncs jo crec que aquí també l'està veient bé, no? I, però en mm. qualsevol cas és els pocs recursos que, per exemple, algú pogués disposar eh, eh, per poder fer alguna campanya de dinamització, si s'ajunten amb la resta de recursos que tenen altres persones, doncs què permet? Doncs agrupar i aquest granet, no? aquesta aportació, permet després poder fer una activitat eh, amb, amb més rellevància, no? I fins i tot, insisteixo, i de cara a la comunicació amb la pròpia administració i fins i tot amb la pròpia imatge. Aquí a la Trinitat teniu una associació de comerciants eh, sí. que sempre ha tingut una implicació en el teixit associatiu i en la pròpia identitat del, del barri, doncs ja sí. sabeu també quina és la tasca que desenvolupa. Mm. És algú també que facilita la integració eh, del, del comerç en el, en el barri. És a dir, jo crec que, insisteixo, ser de ser elements eh, positius i, i sobretot de referència. Mm D'acord, doncs no volem entretindre't més perquè sabem que tens moltes coses a fer així que... I que ja, ja sabeu que no entreteniu quan és per poder fer difusió d'aquestes qüestions, d'aquests serveis que s'ofereixen també des de l'administració. Eh, això no és perdre el temps, al contrari, forma part <laughs> també d'aquesta responsabilitat i en tot cas el que ens estem és molt agraït que ens doneu aquesta oportunitat per fer la difusió. Doncs nosaltres t'ho agraïm, Anna, tu. <laughs> Vinga, doncs Raimon, moltíssimes gràcies i en un altre moment doncs, tornem a connectar i continuem parlant d'altres temes a disposar, moltes gràcies. Vinga, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. Tornem a fer una pausa. Vinga, ara tornem. sempre així. Tres maletes conviuen sense massa sort. Una d'elles es planta plena de records. N'hi ha dues negres que juguen mentre se fa fos. Viuen a un pis de 150 habitacions. Bones vistes, avui es tenen menjador. Hi ha conflictes, estan volen tenir raó no se n'adonen que amb un just lustrat serà molts sobreviure dins un espai tan gran que fa viure moments molt complicats no els ajuda, no, no com confones personal ja ho diuen, tots són massa Ascolti tu ma che tanto non perdi speranza No da aguanta El món t'espera amb ganes arribat el moment i veure que és al seu costat no té pressa, les coses van com han d'anar.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 Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, eh, què és el que teniu preparat per aquesta tarda aquí al barri del Bon Pastor? Doncs mira, aquesta tarda estarem amb la nostra unitat mòbil aquí al carrer Sant Adrià amb el carrer Alfarràs, perquè uh -huh. no coneixen més de la zona, doncs allà a prop del, del mercat, uh -huh. ens situarem i estarem de 5 de la tarda a 9 de la nit esperant que tota la gent que vulgui vingui a donar sang. Uh -huh. què és important, eh, tornem a repetir-ho perquè la gent ho sàpiga, doncs, eh, perquè és important donar sang. Bueno, és important donar sang perquè la sang no la podem fabricar, llavors és l'única manera que actualment té molta gent de poder tirar endavant. Hem de pensar que amb la sang pues, es tracten moltíssimes malalties, es poden generar inclús medicaments, llavors pues, des de gent que pateix càncers, que s'han de patir una operació, accidents de trànsit, tot aquest col·lectiu necessita moltes vegades components sanguinis que només els aconseguim posant al, al braç, donant una mica del nostre temps. Marta, hola, bon dia, soc Susana Vila. A tota aquella persona que vulgui donar sang i apropar-se aquesta tarda, quines recomanacions han de fer? Han d'anar mm, amb l'estómac buit, millor que hagin menjat, eh, que estiguin sants de salut... Quines recomanacions han de prendre abans de donar sang? A veure, en principi hi ha tres requisits que són els bàsics, que s'han entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos, i després, en el cas de les dones, no està embarassada. A partir d'aquí nosaltres ja el, a la unitat mòbil trobareu un equip sanitari, que hi ha un metge, que és el que acaba de valorar si aquella persona pot o no donar sang, perquè a vegades algun medicament pot impedir donar sang o que estiguem, ens trobem malament per alguna raó o haguem fet algun viatge. Però en principi qualsevol persona que compleixi aquests requisits i es trobi bé de salut, no, si estem en aquell dia ens trobem molt malament, doncs millor que esperem per, per donar sang. Podria donar sang. És important, sobretot, que si tenim la intenció de donar sang ens apropem a l'autobús i si tenim algun dubte ho preguntem, perquè la majoria de la gent podem donar sang i a vegades pensem, pues, com tinc el colesterol, segur que no puc donar sang perquè no, no estic sa. I la gent, per exemple, que té el colesterol alt no té cap problema per donar sang. O sigui que important, sobretot, és que davant de qualsevol dubte ens apropem a la campanya o fem la consulta a través de la web del Banc de Sang. -hmm. Perquè clar, Marta, eh, es tenen aquestes consideracions perquè quina és la quantitat eh, mínima o màxima que s'estreu a cada persona, cada donant? Quina quantitat de sang? Doncs pues mira, totes les persones, eh, independentment d'alçada, pes i edat, s'estreu la mateixa quantitat i són 480 mil·lilitres, vale? que és el que ja està calculat que el cos no nota que, que traiem. No traiem a lo millor dos litres, que ens aniria millor, perquè tindria molta més <laughs> sang, traient 480 mil·lilitres per aquesta raó, perquè és la quantitat que després tu prens un parell de gots d'aigua i el cos no nota que hem tret la, aquesta sang. Mm -hmm. Seria una, una petita mostra de, de voluntarisme de... que ni, si, mhm. ni, sí. ni tan sols el cos notaria. Sí, sí, sí. En principi ja et dic que està ja establert això perquè el cos no nota que, que traiem a, a aquest líquid, perquè més o menys, mm, depenent del volum de cada persona, del pes, sí que quan més gran ets, de, de volum doncs, més sang tens. No? Llavors tenim entre 5 i 7 litres de sang. Llavors, mm. bueno, si traiem d'aquests 5-7 litres, mig litre, realment el, el cos no ho nota. Marta, m'agradaria que a veure, eh, confirmessis o em desmentissis una llegenda urbana. Tota la sí. persona que s'apropa a donar sang, després els hi doneu algun entrepà o alguna cosa per menjar? No, a veure, eh, no hi ha entrepans perquè eh, és, per temes logístics, penseu que el banc de sang eh, cada dia hem d'aconseguir mil bosses i per això a lo millor pues, fem més de 20 campanyes a diferents llocs de tota Catalunya i el tema logístic entre pans és bastant complicat. Uh mhm. -huh. Llavors, actualment sí que el van de, o sigui, sempre és obligatori mmm, que la gent begui, begui líquid, com hem dit, per recuperar el volum sanguini que hem tret i després sempre oferim pues, un petit refrigeri pues, que pot ser alguna cosa per picar salada o dolça. Molt bé. que cadascú pugui escollir, però a l'entrepà de pernil, malauradament, no, <laughs> no el podem portar ja. Però sí que doneu alguna cosa per picar sí, i per veure després. per picar i per veure sempre es dona alguna cosa. Mm. Molt bé, doncs recordem aquesta tarda, a partir de les 5 de la tarda, sereu al barri del Bon Pastor. Sí, al carrer Sant Adrià, amb el, amb el fada més o menys al carrer Alfarràs. D'acord. Doncs Marta Hernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en el nostre programa i ja saps que seguim en contacte perquè la gent d'aquí de Sant Andreu, doncs, segons diuen, és la que dona més sang de tota la ciutat. <laughs> Esperem que continuï així i esperem que avui vingui també molta gent. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres, adeu. Adeu. Molt bé, doncs déu nhi -do la quantitat de temes que hem tocat avui ja. Eh? Hem parlat del baró de viver, hem parlat de comerç, hem parlat de banc del sang i teixits i d'aquí una estona doncs, ens espera una altra informació que deixarem així pendent perquè ara fem una pausa i tornem.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 I per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic la directora d'aquest centre, com és Olga Rodríguez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com s'està desenvolupant aquesta jornada. Doncs amb molta tranquil·litat. Avui han fet les proves, com tu has dit, de català i de matemàtiques, se les han uh -huh. fet a primera hora, i ha estat un dia molt tranquil. Mm, uh -huh aquestes proves, com t'has comentat, el que fan d'alguna forma és reflectir eh, el nivell de competència bàsica que tenen els nostres alumnes. Uh mhm. -huh. Estaven mentalitzats per fer les proves, un, unes proves serioses, uh mm. -huh. i a la sortida doncs, han comentat això que, que bueno, els han semblat assequibles, uh mhm. -huh. han estat tranquil·lets, una miqueta llarg, perquè clar, són les dues proves seguides, uh -huh però, però bé, força bé ha anat. Uh mhm. -huh. Perquè en aquests moments, a quart d'ESO, d'aquí del Comerç i Solar, quants mm, alumnes podem parlar que estiguin fent aquestes proves? Mm, bueno, les proves aquestes les fan tots. De fet, uh mhm. -huh. només hi ha un petit grup, que són d'alguns alumnes nouvinguts, que quedaven uh mhm. -huh. esclosos, tema principalment de l'idioma, no? Són nois que, que han arribat aquí a, al sistema educatiu català fa menys de, de dos anys uh mhm. -huh. i, i llavors pel tema de, del català, de, de la comunicació, pues, no quedaven exclosos de fer-les. Alguns d'ells fins i tot així l'han fet, el que passa que farem, les farem servir com a, farem el que es diu una correcció interna, uh mhm. -huh. que vol dir que, que internament en el centre sí que les tindrem en compte, però que no es tindran en compte com a, com a prova general no? de, de tots els centres. I el nombre d'alumnes d'aquí, de, de la Comas i Solà? Mm, doncs, a veure, tenim dues línies, per mm. tant, que cada quart en són al voltant de, de 28-29 alumnes, mm -hmm. per tant, han fet les proves uns 50 i llargs. Mm -hmm. Bon dia, Olga, soc Susana Ávila, col·laboradora del programa per... Bon dia per encarar aquesta, aquests dos dies de prova, perquè les proves comencen avui i finalitzen demà, uh mhm. -huh. tant els professors com els alumnes han hagut de preparar d'alguna manera, estudiar més, o els professors han plantejat fer classes de, com de repàs? especial? Mm, a veure, són unes proves que reflecteixen el seu nivell de, de competència real. L'únic que sí que hem preparat amb ells, i per això vam fer servir les proves que... Bueno, l'any passat va ser el primer any que es van fer, L'únic que sí que hem preparat és el tipus de el tipus d'examen que es fa, perquè clar, no són exàmens, per dir-ho d'alguna forma de, de matèria, no? de fer exercicis, sinó són proves bastant d'anar pel món, de llegir un text, són proves llargues, són quadernets de cada prova, i llavors sí que, que hem preparat d'alguna forma veure, que ells vegin el tipus d'examen que és perquè no, no els hi sorprengui. Penseu que tenen una horeta per fer cada, cada prova i són quadernets al millor de, de 15 pàgines, no? Uh mhm. -huh. De totes formes, aquestes alumnes també l'any passat, a tercer, van fer ja el que s'anomena una avaluació diagnòstica, que, que sí que és una prova que potser és de, de menys entitat en el sentit de que és interna només en el centre, que, que es fa també a tots els centres de Catalunya, però que els serveix una... A veure, aquella prova, la tercera, el que mesura eh, és diagnòstica perquè el que està mesurant d'alguna forma és el moment puntual, eh, o sigui, el que han après a primer i segon d'ESO, com estan en aquell moment, i els professors en serveix per, per poder, per tenir una mica de temps per rectificar i, i reforçar aquells aspectes que veiem més, me, que, bueno, que necessiten ser reforçats, no? Mm. I llavors és, és una miqueta l'entrenament aquest que, que han tingut abans, no? Mm una mica, una mica això, haver vist el tipus d'examen de, que s'ha fet, eh, que, que ells això ja sí que ho han preparat amb ells, i després, bueno, les classes al dia a dia mm, estan ben preparats no? per després poder assolir a, eh, a aquestes competències. No? Mm -hmm. Perquè, clar, uh, fins al 18 de març no sabran els resultats d'aquestes proves. Olga, no sé si em podries dir exactament si aquestes proves es coneix eh, personalment el resultat de cada alumne es fa per grup i si teniu previst tant des de l'escola com a les famílies, en el cas de que algun estudiant necessita algun tipus de reforç o ajuda, no sé si teniu previst portar algun tipus d'iniciativa o de dinàmica per poder millorar els resultats. bueno, eh, els, els, o sigui, els resultats de les proves mm, són molt complets, et diu per cada competència com està individualment cada alumne, i aquests resultats van directament a la família. Ho, ho sabrem els professors i la família estarà informada amb la, i l'alumne. Mm, són confidencials en el sentit de que els companys no, no saben la, els resultats dels seus companys. No? Uh mhm. -huh. eh, després hi ha una, uns resultats a nivell de centre, que és el que nosaltres com a, com a equip de, de professors fem servir per treballar i per millorar, uh i, i aquests resultats pues, són interns de centre, vull dir, no, no, no es fan públics en cap centre. Mm -hmm. Però vull dir, eh, teniu una vegada que es coneguin aquests resultats, els pares, per exemple, si volen veuen que el seu fill va una mica més fluix d'algun tipus d'assignatura, us podria demanar algun tipus d'ajuda per fer algun reforç en aquesta assignatura concreta? Bueno, això de fet sobre la marxa sempre s'està fent, no?, constantment. Nosaltres... Eh, Tenim grups de reforç en l'institut, tenim grups flexibles, que vol dir que en determinats moments hi ha alumnes que poden anar a un grup o un altre en funció del nivell que estan assolint d'una determinada matèria, sobretot el que són les instrumentals, que, llengües i matemàtiques són les que s'estan examinant aquests dies, i a veure, eines de, de, de suport eh, sempre sempre n'hi ha, i tant. Uh mhm. -huh. Doncs sí, també hem de dir que avui es realitzen el que són les proves de llengua catalana i matemàtiques, no? Sí. I demà hi haurà les de castellà... I anglès. I anglès, molt bé. Mm, ens pots dir alguna cosa sobre aquestes proves? Mm, què és el que han tractat? Què és el que parlaven? a veure, he tingut temps de mirar una miqueta per sobre la, la de matemàtiques i són, ja et dic, problemes bastant de la vida quotidiana. Hi ha aspectes de percentatges, temes de mm. proporcionalitat, mm mm, som, a veure, no són exercicis tipus de tradicional, sinó competència matemàtica per poder eh, anar pel món, no? Mm. Els alumnes han sortit dient que, que no eren, o sigui, que, que, que han tingut temps de fer-les, que no els ha sobtat i que, bueno, que els que jo he pogut parlar m'han dit que, que no els ha semblat difícil a la de castellà, de català, perdó, d'aquest matí, el que m'han comentat també, bueno, hi havien de fer una redacció, entre d'altres llegir alguns textos, extreure informació dels textos, la redacció m'han dit que, que, bueno, que el tema que, que no, era, no era difícil, em sembla que era tema dels aniversaris, una coseta així, si era, si era bo o no complir anys, una... Uh -huh. I, I, bueno, el que ells m'han comentat és que no... Jo no he tingut oportunitat de mirar-les al detall, però pensant a les de l'any passat, ja són, com diu el seu, el seu títol, no? competència en aquestes matèries per poder estar preparats no? per enfrontar-se a la vida quotidiana. No? Molt bé. Doncs Olga Rodríguez, directora del Comas i Solà, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada i esperem doncs, que les proves de demà també ho vegin els alumnes prou superable. Que tinguin molta Perfecte. sort els alumnes Exacte. a les proves de demà. Pues doncs vinga, moltíssimes gràcies. Vinga, moltes gràcies. Vinga, adéu. Molt bé, doncs nosaltres entrem ja directament en el que és la nostra habitual agenda. Doncs ens queda pràcticament un minut per enllestir, així que anem ràpids. Parlem de la nau Ivanov que us ofereix el Pentateatre Atòmic volum 3 a càrrec de la companyia Pentateatre de dijous a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda a la fàbrica de creació Fabra i Coats. Us acosta al teatre també aquests dies amb una obra que es diu Pell de Mercuri. De la que vam parlar el dimarts passat. Ah, no exacte. sé, exacte. Que us oferirà eh, aquesta obra fins al dia 23 a la fàbrica de, de creació Fabra i Coats. I després tenim el Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la xerrada Coneguem el món Xexènia, que es realitzarà demà a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. Gràcies a la Susana Ávila i al... Mm, sí, el nostre tècnic. <laughs> doncs eh, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. adeu siau